بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين سمى الله في كتابه فاحذروهم كسانك اهل زيغان گمراهن كسانك دكار انحراف شدن در اعتقادشون از اونها برحذر باشید سوال برحضر بودن و برحضر دادن از فکر یک شخص یا از خود شخصم هست یعنی وقتی که ما تحذیر میدیم و ما برحضر باشیم تحذیرمون و برحضر بودنمون از فکر شخص یا از خود شخصم هست از خود شخص و از فکرش نگاه من مثال بهتون میزنم تو دنیا میگم برید فلان موبایل را بخرید یا از فلان شخص بخرید جنسش قلابی نقلیه یا جنسش اصلیه فلان جوربرقی رو نخر این قلابی چینیه این ژاپنیه فلان شخص میاد خواستگاری دخترتو سوال میپرسید آدم خوبی دخترم بهش بدم ندم سیگار میکشه مشروب مینوشه شما میگید نه من از فعلش هشدار میدم مشروب حرامه ولی نمیگم خودش مشروب خاره نمیگم دخترتو بهش نده یا میاد خوبیهاش میگه نه این نسب داره نمیدونم این خیلی خوبه این فلانه فقط الان مشروب میخوره چون ناکنی دو تا دو تا بحثه یک منهج موازنات وقتی که از یک شخصی هشدار میدیم یا تذکر میدیم یا تحذیر میدیم میگه که نه تو از فعلش تحذیر بده از عقیدش تحذیر بده خودش نه خودش شاید هدایت بشه ما چطور در دنیامون بچه‌مون اگر دنبال یه شخص سیگار کش یا اون مشروب خور اگر گشت میگیم نه نگرد کتکش میزنیم تو دنیا راضی نیستیم بچمون آلوده بشه ولی تو قلبش اعتقادش حاضریم که آلوده بشه با گمراه بچرخه هشدار ندیم فلانی سب صحابه میکنه دنبالش نگرد عجیبه والله انسان آلودگی را در دنیاش نپسنده ولی در دینش بپسنده برای فرزندش برای طلابش برای مردم پس ما تحذیر و هشدار میدیم از آلودگی و اون فرد آلوده فرقی نمیکنه فرقی نمیکنه در امور دینی باشه در امور دنیوی باشه و اما منهج موازنات اینکه حالا فلان شخص آلوده هست خوبیهاش هم فراموش نکنیم خوبیهاش هم بگیم یک شخصی که مشروب خاره یک کسی که اومده یک شخصی که دزد معتاده اومده خواستگاری دختر فلانی به نظر شما خوبیش به درد چی میخوره من خوبیشو بگم وقتی که اون زن صحابی اومد گفت که فلانی و فلانی خواستگاری اومده رسول الله گفت این خیلی خوبیه کرم داره فلان داره ولی که لا عصا من عاتقه همیشه در سفر یا مسافرت یا زنا رو کتک میزنه به هر مفهومی که علما برداشتش کردن اومد خوبیاشو ردیف کرد یا نه فقط هشدار داد از اون عیبی که توش هست و هشدار داد از خودش با اون ازدواج نکن و اون, اون فعلش هم عیبه با اون فعل عیب از خودش هشدار داد دیگه تبیین مقام تبیینه باید تبیین بشه چرا پیامبر صلی الله علیه و منهج موازنات را مراعات نکرد با صحابهش با صحابهش هم شوخی نداشت یکی گفت مال لا يسعلوك لا مال لا یکی گفت که لا عصا عن پس این منهج موازنات این منهج مبتدع در دینیه در دینه این منهج گمراهیه که بگیم حالا فلانی اهل نماز اهل عبادت اهل زکات صدقه من این بارها این اینجا مؤلف داره تکرار میکنه بارها داره تکرار میکنه چند بار گفت فکر نکنید اون مشرکین اهل عبادت و طاعت نبودن ما تحذیر از شرک میدیم و اهل شرک میدیم و مشرکین میدیم چون خداوند گفت فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین اگر ظلمشون ثابت شد بدعتشون ثابت شد گمراهیشون ثابت شد به رشد نیومدن توبه نکردن اعلان توبه نکردن براءت نجستن نیمدن در علن نه در پنهان بگیم فلان شخص ازش شنیدیم نه در علن کفاره توف انداختن توی مسجد دفنش توی مسجد نه خارج از مسجد کسی توف توی مسجد انداخت توی مسجد دفنش میکنه نه خارج از مسجد نه با فلانی گفت و علانی نه اعلام بکنه یا کتاب یا کتاب بنویسه یا در همون جمع بیاد اعلام بکنه من از این اعتقاد براعت جستم من خارجی نیستم من جهمی نیستم این فکر نکنید این استدلالی که من آوردم از جیب خودم بودا همین استدلال ها شما برید تو کتاب های اهل سنت از شروحات اعتقادات اهل سنت هست بشه سناد میشه همین تو انداختن کفارشه برای چی به خاطر اینکه تو در جمع گفتی ترویجش دادی و باید اون اشخاصی که ازت گرفتن معالجه بشن هدف نصحه نه هدف این که تو تصغیر بشی تو کوچک بشی نه نه من تواضع الله رفعه تو با این عزت میابی خیلی از احکام شرعی اینه، سنگسار تو جمعه تو جمع سنگسار میشه درست اول میگه خودت صدق و صدق کن مادامی که افشا نشده ولی اگر افشا کردی وظیفه ما کار منکره منکم منكم امه يدعون للخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ان أمتي كنتم خير اخرج من الناس فيه تامرونا بالمعروف وتنهون عن المنكر وظیفه است مادامی که منکره و منکر ازت یاف شده ما از تو و از فعلت تحذیر و هشدار میدیم قال قال المؤلف رحمه الله ومثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أو إن الشفاعة حق أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك إن الله تعالى ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرت لك من أن, أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى ولا, ولا تستهون ولا تستهونه فإنه كما قال تعالى وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم اینا اینجا جواب مجمل برای یک شبهه شبهشون چیه اینکه اونها ولی بودن اونها ولی بودن الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اونها ولیان او ان الشفاعه حق و شفاعت هم حقه پیامبران شفاعت میکنن ملائکه شفاعت میکنن همه شفاعت میکنن روز قیامت و این شفاعت هم نزد خداوند جاه دارن مقام دارن او ان ان الانبیاء لهم جاه عند الله انبیا هم نزد خداوند جاه و مقام دارن همونطور که رسول الله صلی الله علیه و ان من عباد الله لو اقسم على الله لا ابره کسانی هستن که اگر قسم بخورن که فلان چیز میشه میشه خداوند قسمشو ادا میکنه اون چیزی قسم خورده میشه اولیای خداست محبوب خداست خدا چون دوستش داره اون امری که قسم خورده انجامش میده براش انجام میشه خب این اولیای خدا کلامشون هم خدا رد نمیکنه و جا هم دارن مقام هم دارن خب نتیجه گیری میگه تو هم نمیتونی جوابش بدی یعنی عالم نیستی که جوابش بدی که تک تک این شبه ها جواب بدی جواب کلی بهش بده جواب کلیش چیه این که ما الان این مسائلی که تو یاد کردی جز متشابهاته بله ما اولیا را قبول داریم بله ما جاهشون رو قبول داریم و این که خداوند دعاشون رد نمیکنه قبول داریم ولی که اون چیزی که ما میدونیم نها کنید بحث محکم متشابه ولی که اون, اون چیزی که ما میدونیم مشرکین همین چنین ادعایی داشتن ما ناپاکیم و اونا پاکن اونا پیامبر بودن لات آدم خوبی بود یهود آدم خوبی بود نصر آدم خوبی بود اینا آدمای خوبی بودن اینا آدمای نیکی بودن آدمای پاکی بودن جاه داشتن نزد خدا خدا مقام داشتن نزد خدا اولیای خدا بودن و مشرکینم توحید ربوبیت داشتن و این اشخاص آدمای خوبی بودن با این وجود خداوند از اونها به عنوان مشرک یاد میکنه اونهایی که گفتن هؤلاء شفعاءنا عند اینا شفیع ما هستن اونها آدمای پاکی بودن ما ناپاک اونها جاه داشتن ما نداریم اونها دعوتشون مستجاب ما نیست دعوت ما نیست دعای ما نیست ما متوسل میشیم به اونها به درگاه خدا ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله ما رو به خدا نزدیک بکنه هؤلاء شفاعنا عند الله نکنید جواب سوال ما از چند قسمته قسمت اول یعنی به طور مجمل یک طالب علم یک عامی هم حتی اولین جوابش اینه که چیزی که تو الان ادعا میکنی مثل ادعای مشرکینه اونا جاه دارن مقام دارن اونها مشرکین هم همین چنین ادعایی داشتن اونها شرک در ربوبیت نداشتن شما هم ندارید شما قائلید به اینکه خدا خالق رازق اونها هم این ادعای داشتن ولی چون شرک در عبادت مرتکب شدن اونا شدن مشرک مشرکین یک قسم نیستن جای شرک در ربوبیت جای شرک در الوهیت جای شرک در اسماء و صفات خداست همه این انواع شرک جز محکمات قرآنه جای خدا میگه وما لهم فيهما من و وما له في ما له منهم من ظهير با خداوند کسی در خلق خلقتش آفرینش کسی کسی شریک نیست نه فرعون نه غیر فرعون خداوند خالق یکتاست کسی اگر در ربوبیت خداوند شک کرد مشرکه کسانی ما بودیم گفت گفتیم بودن که شرک در ربوبیت قائل بودن یا میگن خودمون خالقیم یا ستارگان خالقن در زمان ابراهیم علیه السلام بودن این نوع شرک در قرآن اومده محکم متشابه متشابه چه اون کسی بگه خالقی نیست زندیق ملحده چه کسی بگه که من خودم خدام یا بگه طبیعت خداست چه بگه ستاره خداست فرقی با هم دیگه نمیکنه این شرک در ربوبیته شوخی هم با کسی نداریم کسی اعتقاد در ستارگان داشته باشه اون شخص مشرکه از جمله شرک ها شرک در دعا داریم در عبادت داریم فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه عمل صالح انجام بده شرک در عمل انجام نده یعنی شرک در چی انجام نده در دعا و عبادت درسته اونجا شرک در ربوبیت اینجا شرک در چی در الوهیت شرک در الوهیت و در عبادت فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والشرك دارين در و صفات خداوند ولا يشرك في حكمه أحدا شرک داریم در چی حکم خداوند در تشریع خداوند در احکامی که صادر کرده در اینکه خدا حاکمه در اینکه خداوند رزاقه شرک داریم در اسماء و صفات خداوند اینها آيات محکمه از جهتی خداوند دستور داده که ما او را تا قرار بدیم در ربوبیتش در اسما صفاتش در الوهیتش از جهت دیگر هم منو تحذیر داده از شرک در این نوع توحید در این ستا توحید خدا کسی را با خداوند شریک قائل بشیم پس جواب اون مشرک چی میشه جواب دوم اون مشرک اون کسی که ادعا میکنه اینها جاه دارن مقام دارن ما میگیم که چی ما میگیم شرک طور که در ربوبیت بود همون شرک هم در الوهیت هم هست در اسما هم هست شما مشرکید شما دلیل دارید بر چی میتراشید شما دارید دلیل بر گمراهیتون بر شرک در ربوبیت ما آیات محکم داریم که اینها اعمال شرکی و اون کلامی که سخنی دلیلی که تو داری ای مشرک ای کسی که دلیل بر شرک تو توسلت میتراشی من معناشو نمیدونم میگه بگو بهش من معناشو نمیدونم ولی که قطعا و یقینا کلام خدا متناقض نیست و غیر ممکنه که خدا بگه شرک در عبادت من نداشته باشید و بیاد بگه بعد توسلم بکنید مشکلی نیست این ممکن نیست بگه ذبح رو برای من بکنید به عنوان عبادت بعد دیگه برای برای غیر منم درسته این ممکن نیست اگر اینطوری بود اینطوری بود که دیگه یکتا بودن خدا من معنا نداره خدا یکتاست در ربوبیتش یکتاست در عبادتش اگر ذبح عبادته اگر قربانی عبادته اگر نظر عبادته اگر قسم خوردن عبادت برای غیر خداوند درست نیست چون مال خداوند حق خداونده حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا این باید هر داعیه بدونه و هذا جواب جید سدید این جواب مجمله این جواب جواب مجمل چه موقع میتونی جواب مجمل رو بدی جواب شافی و کافی رو بدی وقتی که تو این توحید انواعش و این شرک انواعش رو فهمیدی ادلهاش رو فهمیدی میتونی این جواب مجمل رو بدی وقتی که حال مشرکین رو دیدی قیاس گرفتی حال مشرکین بر حال اونها مشکلت حل میشه و هذا جواب جید سدید ولكن لا يفهمه الا من وفقه الله ولا تستهونه این جواب جواب واسق کمی نیست یعنی این جواب جواب سدید و درستیه و ما یلقاها الا الذين صبروا کسی که در حلقات علم نشسته صبر و تحمل نکرده شکیبایی نکرده نمیتونه بهش برسه تلاش میخواد زحمت میخواد مطالعه میخواد تدبر در قرآن میخواد حضور در جلسات علم میخواد اونجا اعلام فراموش نکنید اینجا هم باز دوباره تکرار توصیه به علم توصیه به بصیرت در علم بصیرت در دین با دین در دینمون با بصیرت باشیم و ما یلقاها الا الذين صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم و بدونید کسانی که هم بهش دستیابی پیدا کردن رسیدن اونها خوش شانسن حظ و شانس بزرگ و توفیق بزرگ توفیقی که انسان رهرو راه پیامبر و اصحاب پیامبران خدا بشه پیامبر خدا خصوصا صلی الله علیه محمد صلی الله علیه و سلم بشه این بزرگترین توفیقه که انسان خدایی بپرسته که محمد صلی الله علیه و میپرسید خدا را طوری بپرسته که محمد صلی الله علیه و میپرسید کجا پیامبر توسل جس به مرده به شهید میگه شهدا در زمان پیامبر صلی نبودن حمزه نبود چرا پیامبر صلی متوسل نشد بگه که حالا این زنده هست این به خدا نزدیکتره این روحش زنده اشو میشنوه خدا گفته زنده است چرا متوسل نشد به روح حمزه یا به خود حمزه به عمویش چرا صحابه بعد از حیات رسول چنین کاری نکردن عربی میاد به عمر بن خطاب میگه یا عمر اسقنا دعای استسقا بکن چرا نمیدی چه اگر اگر اگر استغاثه اگر استسقا اگر توسل به جاه و مقام پیامبر یا به خود پیامبر درست بود چرا اصحاب می اومدن هی به تکرار مرار ای عمر بن خطاب قحطی شده قحطی شده چرا اون صحابه وقتی که صحابی پیامبر بر سر منبر صلی الله علیه و سلم اومد گفت یا رسول الله قحطی شده ننشست توی خونه بگه یا رسول الله مدد چرا نگفت چون یا رسول الله مدد کفره شرک به الله شرک در عبودیت شرک در دعاست اومد رسول الله در سر منبر گفت یا رسول الله قحطی شده عمر بن خطاب خطبه میکنه میگه عمر بن خطاب قحطی شده عمر بن خطاب هم مداد بگه یا رسول الله مدد گفت عباس بلند شو دعا کن ما زمانی که پیامبر اصلا زنده بود میگفتی پیامبر دعا بکنه الان که پیامبر مرده به تو ای عموی پیامبر به تو میگیم تو نزدیکترین شخص به پیامبر بودی دعا بکن توسل به دعاست یا توسل به مقام و جاه و ذات توسل به دعاست توسل به دعا داریم نابیناس میاد عثمان الضریر عثمان ابن حنیف رضی الله عنه میاد نزد رسول میگه یا رسول من نابینام برام دعا کن میگه ان شئت دعوت لك دعوت لك و شئت صبرت فهو خیر لك اگر میخوای برات دعا میکنم اگر صبر بهتره چرا چون اگر صبر بکنه پاداش نابینایی چیه بهشت میگه اگر صبر بهتره میگه نه اصرار داشت گفت نه ادعو یا رسول الله ادعو گفت اینجا توسل به دعاست یا توسل به ذات اگر توسل به ذات بود که می نشست نمی دعا بکن که ادعو یا رسول الله ادعو الله علی ان رد الله علی بصری بعضی تضعیف کردن این حدیث نه حدیث صحیحه ثابته و خب مشکلی هم نداره این حدیث گفت که بلند شو دو رکعت نماز بخون نمازت که خوندی این دعا را بکن توسل اینجا به دعا بود و بعد یه توسل دیگه هم بهش یاد داد توسل به عمل صالح اون سه شخصی که در غار گیر کردن صخره اومد جلو غار، یکیشون گفت بر سر مادرم ایستادم تا صبح بر روالده کردم اگر بر هم بود پروردگار به خاطر اونها بود که ایستادم به خاطر خوبی به اونها صخره رو برداشت صخره رفت کنار یکی گفت که من مرتکب زنا نشدم و اون نزدیک بود که زنا بکنم پروردگار اگر به خاطر تو بود پروردگار اون مالی که فلان بود این زحمت کشیدم اون طرف برداشت صخره برداشته شد اینها سه نفر متوسل به چی شده بودن به عمل صالحشون بله توسل ما قبول داریم ولی توسل مشروع را قبول داریم اون توسلی که خدا بهمون اجازه داده الله اذن لكم خدا بهتون اجازه داده توسلی که خدا بهمون اجازه داده رو سر چشم توسلی که خدا بهمون اجازه نداره قبول نداریم و شرکه بله ما توسل داریم به اسم خدا یا یا رزاق ارزقنی توسل داریم به وصف خدا اعوذ بعزت الله و قدرته من شر ما اجد و احاذر به عزت خدا و قدرت خدا پناه میبرم اعوذ به کلمات الله تامات به اوصاف خدا کلمات خدا قرآن خدا کلام خدا توسل داریم به فعل خدا اللهم صل على محمد و آل محمد کما صلیت على ابراهیم و على ابراهیم فعل خداست چنانچه صلوات فرستادی درود فرستادی فعل خدا بود درود بر ابراهیم همون درودم بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میخوام با آلش و اتباعش توسل داریم به حال داعی انی لما انزلت الی من خیر فقیر فقیرم به درگاهت توسل داریم به ایمانی که به خدا داریم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ایمان آوردیم یک عمله توسل داریم به عمل صالح مثل این سه شخص به این نابینایی که رسول بهش میگه نماز بخون و توسل هفتم توسل به دعای شخص صالح داریم همونطور که میومدن نزد رسول الله صلی الله علیه و تقاضای دعا میکردن ولی این توسل ها داریم ولی توسل به مرده رو نداریم یک دلیل شما از قرآن و سنت بیارید دور سر چشم نداریم اینها رو با یک طالب علم بدونه این توسل توسل چیه؟ توسل بدعی و شرکی خواستن از مرده توسل بدعی است اما توسل به جاه و مقام ما گفتیم توسل بدعی است شرک نیست چون چنین توسل چون اونجا دیگه واسطه نیست میگوید شخص ای خدا به جاه پیامبرت مثلا فلان چیز بکن اینجا واسطه قرار نمیده صدا نمیزنه اون مرده خدا را صدا میزنه خود خدا را میگه خدایا از تو میخواهم به جاه پیامبرت ما میگیم تو از کجا اوردی این قید که با جاه فلانی چرا نمیگی به اسم خودت به اسم به اسم قادرت به اسم رزاق بودنه چرا نمیای به خود خدا از یعنی با نام خدا با وصف خدا از خدا بخوای چرا میای به جاهش از خدا میخواهی به جایی که یک پیامبری از پیامبران خدا داره یا صالحی از صالحین داره ما میگیم این بدعته چون داره مستقیم ولی اگر اومدی واسطه قرار دادی مستقیما از مرده خاصی میگیم این چیه شرک اکبر مخرج از مله هست ما جایی داریم توسل به عمل مشروع در جای غیر مشروع توسل بدعیه توسل به عمل مشروعه ولی جاش نامناسب غیر مشروعه مثل چی؟ مثل من نظر بکنم قربانی بکنم زحف بکنم لله کنار قبر فلانی درسته؟ نه حرامه چرا؟ حدیث داریم حدیث چیه؟ قال يا رسول اني نذرت ان انحر بوانا قال فيها عید من اعياد الاهلیه تجمع جاهلیت هست جاهلیت کفار مشرکین جمع میشن اونجا برای عبادتی برای جشنی چیزی قال لا قال فيها صنم من صنم الجاهليه بوتی هست مرده هست فرسیده بشه قال لا قال اذا فاوفه بنذره بس اگر باشه حرامه این توسل به خداوند با این نظر این نظر حرامه ذبحت بکن ولی نه کنار قبر کنار قبر هیچ عبادتی درست نیست نه نماز خوندن به سوی قبر نه فاتحه خوندن بر سر قبر اینا هم بدعت در دین اینا اعمال چیه بدعیه شرک نیست بدعیه چون ذبح لله داری میکنی ولی جاش مشروع نیست پس اینها باید بفهمیم هفت و توسل داریم مشروع سنه و داریم غیر مشروع سنه نوع غیر مشروع اولی شرک اکبره دومیش بدعت سومیش هم معصیت و گناهه اون نظر معصیت گناهه که من نظر بکنم کنار قبر فلانی زب بکنم گناه معصیته پس اینها رو ما باید بفهمیم و تفسیرش رو بدونیم و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم و این مسائلم گفتم یعنی با یعنی کسی که توفیقش پیدا میکنه و کسی که بهش میرسه واقعا این شخص توفیق خدا نصیب شده همونطور که قبلا هم اشاره کرده و من یورد الله به خیرا یفقهه بدین این خیریت خداست که جواب جواب شکر و سپاس داره جواب مجملش جواب مجمل یعنی اگر ما بخوام بدیم زیاده یعنی اون یعنی طالب علم یعنی خیلی چیزها با در ذهنش باشه یه سری جوابها قبلا گذشت در مقدمه گفت ما ازش سوال میپرسیم و شخصی که میگه اینها جاه دارن مقام دارن یه قسمتش ما گفتیم این چیزی که تو خواستی فرقی با حال چی فرقی با حال مشرکین نمیکنه مشرکین هم به خاطر جاه بود که تقرب میجستن به این مردگان فرقی نمیکنه این قسمت اول قسمت دوم جواب مجملمون اینه که ما ازش سوال میپرسیم اون مشرکی که از ملائکه میخواست از اون پیامبران خدا اشخاص صالح میخواست به ذات خودشون متوسل میشد یا به دعاشون توسل به ذاتشون بود یا به دعاشون به دعاشون دیگه حرف میزنن با ملائکه یا حرف میزنن با اون پیامبر که اون پیامبر دادشون اون صالح دادشون به کی برسونه به خدا حرف دلشون رو به خدا برسونه و خداوند چون اینا مستجاب و دعوه بودن خداوند دعاشو رد نمیکنه درسته خب جواب مجملمون چیه میگیم اینها صالح بودن این پیامبران جاه مقام داشتن فرشتگان خداوندم جاه مقام شما میگید اینا صالح بودن ولی بودن جاه مقام داشتن الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم شما میگه اینا ولی بودن جاه و مقام داشتن خب ما میگیم مشرکین هم بودن که فرشتگان را میپرستیدن و اون فرشتگان هم میان روز قیامت براعت میجوین از کسانی که اونها را واسطه قرار دادن بین خودشون و خدا چنانچه خداوند میگه و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه اهؤلاء ایاکم کانو یعبدون اینها بودن که شما را میپرستیدن قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون اونها جن را میپرستیدن بالفرض مگر ملائکه را میپرستیدن اونها چی هن؟ فرقی نمیکنه چه جن را بپرستن چه ملائکه خدا اجازه نداده که غیر از خودش کسی دیگه رو صدا بزنیم ادعوني استجب لكم گفت فقط مرا صدا بزنید مرا فقط از من فقط به خدا خداوند گفت ادعوني. ام اتخذوا من دونه اولیاء اولیا قرار دادن پس فرق نمیکنه ولی باشه ملائکه باشه پیامبر خدا باشه عیسی باشه مادرش مریم باشه و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امی الهین نگفت ربین گفت الهین چه فرقی کرد بین اله و رب رب در ربوبیت خالق بودن و اله در چیه در الوهیت و عبودیت اله تعلیه معلوه معبوده مثال چی زدیم الحمدلله رب العالمین گفتیم غیر ممکن در قرآن اضافه و تکرار باشه همه قرآن ها نمیگم الحمدلله باید قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس قل اعوذ برب الناس اول گفت رب بعد گفت اله الناس رب الناس و اله الناس یکیه اگه یکی در قرآن تکرار مده کف گفتی رب الناس یک معنا داره اله الناس یک معنای دیگر داره نه کنید یعنی اونهایی که تشخیص نمیدن بین اله و رب نما بکنید این آیات محکم را تشخیص نمیدن که اینجا الوهیت ربوبیت نه در چه زندقه ای میفته جلسه قبل بودی هفته گذشته بود یکی از من سوال پرسید پس چگونه یعنی این شبهه رو مطرح کرد در بحث وجود خدا گفت که پس ما چگونه این آیه را برداشت بکنیم و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله نه اگر معنای اله الناس و رب الناس را فهمیدیم مشکل حل میشه اگر معنای رب فهمیدید خالقه و اله معبوده واتبع به قرآن الحمد لله رب العالمين وقل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس اگر فهميني حالا این آیه را وهو الذي في السماء اله اله خالقه يا معبوده معبود اون كسي که آسمان پرستیده كي کی میپرستدش ملائکه الارض بدا زمين اله چیه معبوده وهم همچنین فرموده خداوند وهو الله في السماوات وفي الارض الله در آسمان ها در زمين الله يعني چی يعني معبوده يا خالقه معبوده شبه... یعنی شبهه این آیات که تو درش مشکل داری برات متشابهه بر بگرد به اون محکم که مفصله مفصل حلش کرد نابودش کرد خیلی واضح خیلی آشکار جواب و پاسخ رو ما راحت تونستیم بگیریم این مسئله این قاعده هست که ما بگیریم الان اینجا و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین اینجا عیسی و مادرش مریم را به عنوان خالق قبول داشتن یا به عنوان اله و معبود به عنوان یک کسی که واسطه بشه بین خودشون و خدا به عنوان معبود اله به عنوان یک کسی که واسطه بینشون و خدا بشه نه به عنوان خالق پس ای محب توحید ای کسی که دوستار توحیدی ای کسی که میخوای یکتا پرست بشی و خداشناس خداشناسی را با یکتا پرستی قاطی نکن اگر میخواهی اگر خدا را خوب شناختی که خداوند یکتاست بدان که یکتاست در پرستشش یکتاست در پرستشی که تو نسبت به خدا داری همونطور که یکتاست در آفرینشش در خلقتش در رزق و روزیش آیاتی که ما اگر بخوام بهش استناد بکنیم در بحث الوهیت و عبادت خداوند زیاده مثلا مثل فرموده خداوند و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا مساجد مال خداست فلا تدعو مع الله درسته یعنی چی ولا تدعو مع الله مع الله معیت چی چه معنی داره همراه درسته همراه چی نوع همراهیه لا تدعو مع الله یعنی همراه خدا نه که با ذات خدا یعنی همراه با خدا کسی, کسی دیگه را قاتیش نکن مخلوطش نکن خدا را خالصانه الا لله دین الخالص خدا خالصانه یعنی به تکی صدا بزن فلا تدعو مع الله نکنید ربط بین دو قسمت نکنید ولا برا توشا توحید نفی و اثبات توشه لا اله نفی اثبات الا الله ان المساجد لله مساجد مال خداست چرا چون در مسجد کسی غیر از خدا نمیپرسته کسی به غیر از خدا سجده نمیکنه اینجا به تنهایی خدا سجده میشه درسته خارج از اینم جای دیگر هر جا که رفتی بدون خارج از این مسجد فلا تدعو الله احدا همونطور که مسجدت مال خداست دعات مالکی باشه مال الله متعال باشه و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا کسی را با خدا صدا ندن این معیت گفتم معیت ذات نیست نه که بگن که ذاتی بگن نه هر کسی هر کسی واسطه قرار دادی با خدا پیامبر خداست ملائکه خداست اومدی تو وسط اووردی بین خودت و خدا لازم هم تو قرار دادن نیست واسطه قرار دادی به عنوان شفیع به عنوان قربه و تقرب تو فرقی با مشرکین نمیکنی اونها مشرک شدن ملائکه واسطه قرار دادن اونها مشرک شدن عیسی را واسطه قرار دادن اونها مشرک شدن مریم را واسطه قرار دادن تو هم با این اولیا مشرک میشی اگر این چنین کاری انجام بدی سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله محمد وعلى محمد